arboi eble accelis parol capablon. La vivo en la arboi eble contribuis al evoluo de la homa parol capablo. Vocoi de orangutangoi sugestas che la varietzo de consonantoi tie havas siain radicoin. La orangutangoi, qui vivast en la arboi, usas sian buschon kiel quinan manon. Iliai lipoi, la lango, cae la malsupra magzelo, disvolvis tial apartain de tal movain lertezoin. Cae per tio ancau la capablon, producti sonoin, kiwi similas alla consonantoi de la homa lingvo. Psicologo de la Universitatu de Warwick, vidas en tio indicon, tiel consonantoi eble ec estis. Dejar esploristoi sercias pri la origino de la homa parola lingvo. Sed la vocoi de aliai primatoi consistas precipe el sonoi, kiwi similas al vocaloi, kiel A, E, I, O, U. Teorio e gis nun concentrigis alla cunligo inter la anatomio de la laringo, de la primatoi, cae la homa applico de vocaloi. Tio tamen ne clarigas ciel la sonoi ciui similas al consonantoi farigis basa consistero de ciu parolata lingvo, diras la stiencisto. De ciedo devenas tiu aro da consonantoi, do sono e kiel bo kai po so kai to li comparis la son repertuaron de la plei proxima i parenzo i de la homo nome la granda hom simila i simioi ties vocoi en havas ja ancau sonoin, kiui similas al consonantoi, sed jemal malsama amplexo, li constatis sovagiai goriloi, cimpanzoi cae bonoboi ne applicas grandan varietzon da consonanzi milai vocoi, scribas la psicologo en faca periodaggio. Goriloi exemple productas nur unu tian vocon, cimpanzoi unu au du, cae tio ec validas anca nur por celcai populatioi. Sovagiai orangutangoi ali applicas tiuin sonoin, kiel sibladon, schmatzoin cae kisosonoin, en multae situatioi. Ili usas consonanzi milain vocoin universale, cae en diversai populatioi, cae por multae manieroi de conduto. Dum iliai africai parenzoi, goriloi, bonoboi, cae cimpanzoi, vivas cefe sur la grundo, orangutangoi heimas en la arboi de la indonesiai insuloi Borneo cae Sumatro. La psicologo observis la bestoin en ilia natura medio dum dec hoc iaroi. La vivo en la arboi lauli povas explici la complexetson de iliai vocoi. Ciam ili serchas nutrajon, kiel nuxoin au plantain fibroin, tio postulas la sorgeman applicon de manoi cae de helpiloi, cae tiel ancau stabilan staradon. Cae por tio orangutangoi besonas cutime plida extremajoi ol iliai sur la grundo vivantai parenzoi. Pro tiu limigo ili pli bone capablas regis iain lipoin la langon kai la magzeloin, kai ili povas uzi sia in buschoin, kiel quinan tenilon por nutrajo, kai por labori cun helpiloi. En la productado de consonantoi partoprenas la samai anatomiae structuroi, dum vocaloi ec estas cefe en la laringo. La neuromotorica regado de la buscio evoluis laula tempo al parto de ilia biologio, cae gi signife superas entio Africa in simioin. Orangutangoi povas senceligi orangion ec nur per siae lipoi. Pli fruai observoi concludigis che orangutangoi havas apartan talenton por parolado. Ili capablas regi sian vocion.